Dangaus karalystė panaši į šeimininką, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėję su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą jis taip pat padarė. Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo. Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikit ir jūs į vynuogyną. Atėjus vakarui vynuogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui. Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą pradėdamas paskutiniais ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdyti apie 11 valandą gavo po denarą. Prisertinę pirmieji manė daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prie šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiulė, aš tavęs neskriaudžiu, argi ne už denarą susidėrėjai su manimi. Imkas tavo ir reik savo, aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu. Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Prieš išvykdamas į Jeruzalę, Jėzus pasiėmė skyrium dvylika mokinių ir kelyje kalbėjo jiems. Štai pakilsime į Jeruzalę ir žmogaus sūnus bus atiduotas aukštiesiems kunigams bei rašto aiškintojams. Jie pasmerks jį mirti, atiduos pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti, bet trečią dieną jis prisikels. Tuomet prie Jėzaus prisartino Zebedėjaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir parpuolusi prie jo kojų norėjo kažko prašyti. Jėzus paklausė, ko nori. Toji atsakė, sakyk, kad šitie abu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Jėzus atsakė, nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu? Jie atsakė, galime. Tuomet jis tarė, mano taurę tiesą jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje ne mano reikalas jums duoti. Tai bus tiems, kuriems mano tėvo paskirta. Tai išgirdę kiti dešimt mokinių supyko ant tų brolių. O Jėzus pasivadinęs juos pas save tarė – Jūs žinote, kad tautų valdovai engia tautas ir didžiūnai rodo jom savo galę. Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išprikos už daugelį. Jiems išeinant iš Jericho, paskui Jėzų sekė didelė minė. Pakelėje sėdėjo du neregiai. Išgirdę praeinant Jėzų, jie ėmė šaukti, viešpatie Dovido sūnau, pasigailėk mūsų. Minė draudė juos, kad tylėtų, bet anie dar garsiau šaukė, Viešpatie Dovido sūnau, pasigailėk mūsų. Jėzus sustojo, pasišaukė juos ir paklausė, ko norite, kad jums padaryčiau. Neregiai sako jam, viešpatie, kad atsivertų mūsų akys. Pasigailėjęs Jėzus palietė jų akis, jie tučto jau praregėjo ir nusekė paskui jį.